uyu wa kane mu nama rukokoma iraba iby'iterambere yasodereye kuri uyu munsi wa gatanu umukuru w'igihugu Evariste Ndashimiye akaba yamenyesheje ko yifuza ko Burundi bwoba buharugwa mu bihugu biri mu nzira y'iterambere mu mwaka wa bibiri na mirongo ine kandi ko aho gusaba ibyo kwiteza imbere Burundi buzoba buri mu bihugu bisabwa twarabashikirije kandi ko ibikorwa byo kugorora magufa canke abagwaye indwara d'imiti bigiye gukogwa ku buntu mu gihugu cose kubigerekezo ya 2022 ku kwezi gushika kuri 2026 byashikirijwe n'icegera cy’umukuru w'igihugu hari kuri uyu wa kane ku munsi ugira kabiri wo gutembereza urumuri rw'amahoro Prosper Bazombanza akaba yamenyesheje ko ibyo bikorwa byo kugorora magufa. canke byo kugorora imiti bigiye kuzokwiragizwa mu ntumbero uh, mu turere uh, twose tw'ubuvuzi twarababwiye kandi bijyanye n'abigisha babakutsa kivo mu ntara muyinga basaba ko leta yubaha agahembo kabo ko kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu aho abo bigisha bamenyesheje ko bihanganye imyaka yaba bitandatu ariko bakaba batabonye igikurikira mu buyobozi bw'indero mu ntara bakabamishije ko bamaze kushyikiza bakurira amakuru twabashikirije isaya gusa twarabashikirije amakuru atandukanye mwagiye murakurikira aho mugira icyo muyashikirije ko nimero ni mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda mirongo itatu na gatatu hamwe na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icyenda na mirongo itatu na gatatu murashobora kandi guca kuri mirongo ine na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu hamwe na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri muhawe kade kugira ngo mugire icyo mushikirije ku makuru tubashikirije amukunda uburundi menya neza uburundi ubukundisha abandi cyiza cy'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamarimwe abenengwe abahanza abajiji n'abandi wanyu wa mbere ku murongo alo alo alo alo alo alo namahoro cyane yego ni Fulgence muvugana muri mwene mukaza mm Fulgence wagira tuwe ku makuru yadushitse ku nyota mhm mm eh kubyerekeye amabarabara mhm ukuri turakenguruka cyane aho gisagara cya bujumbura kimeze kiriko kirakora amabarabara mhm. ahubwo nibongereza ingufu kugira ngo n'andi mabarabara atarakorwa mm, akorwe mm. aho wovuga nkahe gafirija hari n'ibindi binogo bitaratirikwa by'ukuri naho nyine turabona ko bafite umwete wo kubikinira ntibashishikare kabisa kuko turiko turagendesha imiduga mm. ibyo binogo biratwononera imiduga bigatuma tuguma tuja mu magaraje uhura n'umupolisi ugasanga ariko araguhana kandi bitari atari imvura iwawe mm. none kabisa turashima aho bagejeje bari barakora amabarabara ahubwo ntibashishikare kabisa urakoze cyane firijanse aho murakoze mhm. isaha zibizenga ko iminota itanu ku bacugura kawo kawe n'uwo mwanya w'ikiganiro gira icyo ushikirije aho mushikiriza ah, ku makuru mushikiriza ijambo ku makuru twabashikirije atandukanye kubagiye barakurikirana ku munsi ku munsi kuva ku munsi wa mbere maze gushikana uyu munsi nari nakubwiye ku isi yameze amenyo ko kuba ku isi mwiriwe alo alo mwiriwe ni ego tuganira nande muri kumwe na jamari niyo nzima icyungu mm, eh, eh, muherereye ga jamari eh, ni intore muhere mutwakuye muri he mutwakuye muri he muherereye na rwanda bagure mm. radio isanganiro rwatsi kabisa yarenje hari utegeza amagambo ntagenda arimo amaradio nderagakura radio rtnb na mwebwe mu radio ubuntu byose byacanganye nta radio yiwanyu ngo turumva kwera mm, uherereye ihega jamu mbuze mm, wewe utwakuye utumbereye hehe utwakuye uhagaze he neza na neza yani ni komine muri komine Nyabitsinda ku mutumba w'Ukirungu muri komine Nyabitsinda mu ntara ya Ah mu ntara rugigi muri ko murumva radisanganiro neza yani isangano ntirikiravuga hajyamo radio atatu radio ndiragakura radio buntu radio y'u Burundi mm. n'indi radio dutumva mm. yani dambana nayo niyo ndio ndio turumba kabisa mm abahinga bari abahinga babimenye bariko barabitunganya kumbure uh, mu kanya birashobora canke je gutungana bigaheza mugasura kuyumva neza eh, kubwiyumvo ndaza kuvuga icyo mvuga hanyuma ari ukuntu mfite umaze gufata neza ariko ubu turiko twumvikana neza wogira icyo ushikirije ku makuru yagushitse ku nyota mwebwe amakuru anyuze ku nyota nsanganyiro n'isawa ikibazo ikutana dufise ni ugushima ukuntu amerika dukuriye kuba ibihano ku byo yadufatiye ibi bintu bikaba byagenda bikennye cyane murakoze cyane jama yego murakoze babandanye n'ahandi baba badufatiye kumwe n'umwenga n'umwe bwa afurika barabi naho nyine baturekuriye twemwe twidegenze kuba mu burundi mm ego urakoze turagushimiye ngaho mucanku ngaho inyabitinda mu ruyigi mu ndayimugira ibihe byiza ishawa namo mhm ni ikiganiro gira icyo ni mu ntara rigati barashima kubona leta zunze ubumwe za amerika zikura ibihano zari zafatiye uburundi eh, furigence nayo twakuye hari mu kaza ati arashima ku mabarabara ingene ariko arasanurwa hano mu gisagara cya bujumbura ati yamara ariko nibakwakwanye n'ahandi hose hakiboneka ibinogo mu mabarabara babifurire canke basanura amabara kuko byo ingendeshwa zabo ugasanga umuntu yamara ariko arakoresha icyuma ciwe hari igihe bibatuma amazi bagira n'ingorane mu kwiyungurutsa abakunzi badisanga disanga no murereye mandanye um, mushikiriza amakuru mushikiriza mugira icyo mushikirije ku uh, makuru twabashikirije muri indwi yose turakira n'undi munyanya ku murongo alo amahoro neza amahoro rwose tuganira nande ni vitali mutimbuzi mm, mutimbuzi n'amahoro ga vitali wi ati mutimbuzi n'amahoro amahoro n'amahoro mm, mhm. mudufashe kurera mudufashe itanganiro yumvikane nta bintu byo muri iyi minsi byapararanganye kabisa Oh la la. Mm-hmm. kubera ibintu mwe muri ko madukorera nabi tutari ko turumviriza ikanganiro yacu. Oh ariko abahinga abahinga bariko barabitunganya vitale Ariko ubu turiko turumvikana neza uranyumva? Kabwe? Ubu turiko turumvikana neza uranyumva? Eh mutawumvira nangorane. Mm, gira rero cyo. Mm. kandi imaze iminsi itatu imaze bandikira mesaje zizigo mu zisoma gaho kwisanganiro bariko bariko barabitunganya turayumva na bukebwe kubera ikareme barabitunganya mm. kubera sanzwe si umwanya nandi mm. ho radio isanganiro tuko turayumva twabize kugira akazi keza gaho kwisanganiro urakoze cyane cyane bitari ngaho mutimbuzi ariko abahinga bariko barabitunganya ubujanye n'ubuhinga eh, kumbere mu misi irumvikana neza aho itari kirumvikana isaha z'ibizinga ku minota cumi n'itatu undi munyanya ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza lidiya gahimba tuganira nande murayaga no mu nyuranyo wa e radiyo televiziyo isangana zundi n'amateka seresi sereste muherereye he ibyemerewe mu kanyoza nka muhana ku bwisara cya bujumbo gira mm, icyo mushikirije rero yewe muri kiganiro gira icyo ushikirije mm. ikintu cya mbere na mbere usabwa kugira icyo nshyigira igihego mhm. ni ibihano byari byafatiwe uburundi mhm. bifashwe na leta zunze ubumwe za amerika mm. kuba umuperezida mushasha joe biden yabikuyeho mm. bakadutezurira mhm. aho turavuga ati imana ishimwe mm. ikindi kigira kabiri ibyo icyo nshikiriza hariho abantu bari barabwiwe yuko basitura amazu yubatswe bidakurikije amategeko mhm. aho ni ngaha mu gihugu ndetse no mu gihugu cyose mm. abo bantu ni uko nabonye yuko bamaze kuzana za mashini bita tingatinga mhm. kugira bisiturire bonyine ubwabo wenda mm. kumva eh, kugira bisiturire bonyine ubwabo mhm. ikindi kintu nacyo cya mbere ikindi kintu nacyo ngoma nshimire nyine icyubahiro umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye mhm. ni uko yaraye abogoje umushikiranganji w'ubudandaji mm. mhm. akamubogoza burema kuko umushikiranganji w'ubudandaji mu byo agejwe hari ibintu byayangaye uvuga nk'iki wowe ufatira kuri iyi nko ku bijyanye n'ibitoro kuko umushyiranganje w'ubudandaji mm. niwe yari agejwe kwamira mm-hmm. mugabo haribonekejemo utunenge kandi namwe bwo murabamenyesha amakuru ndibaza mwaragiye muratora utwo tunenge mm. mm-hmm. ndibaza atawukurengera akarimbo ubundi gusa turamushimiye nyine icyubahiro umukuru w'igihugu kuba yari afashe ingingo akabogoza umushyiranganje w'ubudandaji Mm-hmm. agashyiraho ubijejwe mm, ubwo yahinduriwe amabanga mm. ugiye gushobora kurangura ayo mabanga kuko uwarayabogojwe byarabonetse yuko ayo mabanga atarashoboye kuyarangura mm, kuvurengira ngo harimo bimwe bimwe yaranguye ashobora kuba yahinduriwe amabanga seretse tuyo gushimira mu kanyoshi oya mm-hmm. ibyo yaranguye nta ngorane mugabo hariho ibyamunaniye gushika ku ku mhm. yego twe turi abanyagihugu kandi ndibaza abanyagihugu bose bariko baranyumviriza mhm. ndibaza bose iki kibazo mvuze ngenda mhm. kivuze kubera ku kababaro k'iwanje nuko ndakivuze aha bose ndazi aho bari nuko badashobora kuvugira muri radiyo televiziyo isanganiye ndibaza bari kuvuga ati mateka selesite nawe nyine yagize icyo yunganira <laughs> urakoze cyane selesite turagushimiye turashimiye umukuru w'igihugu evariste ndashimiye kukigoro yari akoze akamubogoza agashyiraho ugiye kubishobora mm. ego uh, celestin kanyosha kumbure ikibyo kiwe twakirundi munyanyi ku rungano mwiriwe ndetse tubika ku giharo mm-hmm. ni ukuri isanganiro ntirumva kweri ni ukuri mwidadaze kweri badidese bananiwe mm. ariko abahinga bariko barikora irashobora kuvuga ejo Ukuri amakuru ntibyigeze kabisa mm Barajani tarikunda sana sana Bariko barabitunganya bamaze kubimenya Nibagaragaze mm. Urakoze cyane eh, rya twakwiye ngaho mu ntara ya Rugigi Undi munyari ku murongalo Ikwa dosa Yego tuganira nande urara eh, oh ariko mutubabarire ikiganiro turivuga amazina hama tugahita tukavuga n'aho duherereye kugira ngo umuntu ashobore gushikiriza icyumviro cyiwe niho n'ibyo uri gushikiriza kuko na kare ushikiriza icyumviro cyawe intererano ku makuru tuba natwe twashikirije alo alo alo nibutse kuba twumviza bakurikira kino kiganiro giracyushikirije kubakuruta twashikirije umunywanyi aridondora akavuga akazina kiwe n'ahaherereye agaheza agashikiriza icyumviro ciwe mu rupfasoni atawatutse atawarengeye akarimbi maze eh, kugira ngo abariko bakurikira kino kiganiro nabo bashobore kuyumva ewe burundi burundi curarange ewe burundi twakiriye undi mwanya ku mwunga mwiriwe neza tuganira nande tuganira na fisika mu karegoro yitwa mu batatira mu gihe mu karegoro mhm. ego me ni uko mvuga mhm. twebwe hari ibibazo bisanzwe biri kandi alo ndakumva fisika yego mugabo ino iradiyo ntiyumvikana neza mm. ikibazo cyabaye icyo kibazo mhm. icyo kibazo abahinga bariko baragikurikirana egome mhm. ni ukuvuga ko rero hari ibibazo bisa birabatwumvise ibibazo twumvise ko bijyanye n'iyi mituwere ko mu gisagara cya bujumbura bitazo Mm. uko bayikoresha mm. ariko Fisto ngira ngo ayo makuru twebwe ntayo twashe gucisha ngaha kuri hadisanganiro nibaza ko ari byaciye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye kumbure bisaba hajyamo ugutahura umuntu akabaza neza eh. icyo urwo rupapuro rwega ko ari abakozi bose cyangwa ari abakozi bakora mu gisata cya mituweli mm, murakoze cyane amakuru twabashikirije n'amakuru atandukanye alo twakiye umuntu umanye ku murongo garutse mhm uh-huh. ndisetu garutse mhm uh-huh. nukuri dutegeje kabisa ndera gakura na radio buntu mhm uh-huh. nukuri nibagerageze babikore mu amakuru kweri ikibazo nababwiye ko ikibazo abahinga bakizi bariko barabitunganya ejo bishobora kugenda neza gusamira na mu gihugu cyose amakuru twabashikirije ni menshi twabwiye kandi mwidiko ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu mu gice cyaryo ca rumonge gitaza byasuye gutangurwa ariko bitangurwa n'ishyirahamwe soja sato mu kiyaya curuzidama kuva mu gatondo ko ku munsi wa kane abakoresha iryo barabara bari barindiranye igishika haraheze imyaka itatu barindiriye ko ibikorwa bitangura ubu bikaba byatanguye umunywanyi k'umurungaro alo mwiriwe ahoro tuganira nande tuganira na bukuru yoranda mu giturama muri komine sare ku muberu mm, n'amahoro ga yoranda egome eh, n'amahoro buke buke mugabo naho hose mbere sinoronka nuko ndabivuga mm kumbure ngira ngo ritiranije ikiganiro ntiwumvirize mu ntango z'ikiganiro ego mugabo bashaka kubera abantu baradukubise badukubise ariko turabafungisha none ngo barabakuye n'urubanza rutaracibwa mm, ku murima duca muhamagara mu kigo iyo baguma batwigamba ngo bazadusanga muhira badukubitireho bongere kutuniga nk'uko bari bagize nose umutwika kambere ubutungane bukore babakurikirana mm, uzobushikiriza mu kiganiro cyo kuwa mbere yorande aho iwanyu havugwa amaki usanzure ushikirize izo ngorane zawe urakoze cyane kubura hariho aho bishika tukitiranya ikiganiro cy'umunsi wa gatanu gira icyo ucikirije ku makuru tuba twacikirije hamwe n'ikiganiro aho iwanyu cyo ku munsi wa mbere aho mutubwira mukadushyikiriza amakuru aba yabaye ngaho mubaye tutashoboye kumenya amakuru aba yabaye ku mutumba tugacimbiri bushobora gushikiriza mu buryo bwanyu muciye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 mm kumusaga ego kumusaga mm gira icyo ushikirije david yewe ikintu mbona mhm mm kuri aya makuru avuga ko amerika yadukwiye kwiyitabira mhm rero ndibuka neza ko ikiganiro bigize de ko ayo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na Hum. ahantu ntabijyanye ntabwo niko bigeze alo nuko rero nta byiza dukuye ko ni byiza ko badukwiye ahantu nibo badukwiye dushyize ko ariko rero ko bifatanye mu nda haciyemo ntawe afatanye mu nda tubanye neza nta bukene twari twagire n'uno munsi nta bukene bwari wowe rero urashima ati ko bakwiye ko ibyo bihano bagize neza yego mm, urakoze cyane david ngaho kumusaga wenda bimugire ibihe byiza mhm. david kumusaga ati kubona ibihano leta zunze ubumwe za amerika zari zafatiye Burundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu bikugwaho ati bagize neza ah, ati kuko oh, bituma kumbure Uh, bizana icyuka cyiza hagati y'imigenderanire n'icyo gihugu chose lote café la bière de banane akagwa mumukuza lelako zwazo to agweru kanzigi irebo irebo kominebo les rivières les le naturelles femmes, les belles femmes. amayinite na eko kashi ntabyuzi byonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha ushyiramo igiharuro kabanga hamuhitemo gatatu ibi ni biki yagutse none mbona bampaye ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi yanjye eh, ibice bitandatu byose yego mm, uti rero eko kashi yoba yasubiye kuduza bonisi itanga uguze amayinite na eko kashi nibyo mbona mm, kuko icyo nibuka twahora turonka ibice bine ku ijana uko tuguze amayinite na eko kashi yo aho rero ndabaye umutunzi eh. niba uko nguze amayinite na eko kashi eh. ariko bazompa ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi asha hazogera nzandisuma nza ndisuma muri ayo baguma bampa emu eko kashi ntiyari bwaze ngo dutunge tubona bivugwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu umugabo w'ukuri arangwa n'umutima isaha zibiri zirarenga ku minota mirongo itatu n'umwe nyuma yo kumviriza ibihanishwa mu buryo bwa pibirisite turabandanya n'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki kuri hari aho mushikiriza ijambo ibyumviro intererano ku makuru twabashikirije atandukanye bagiye baragaruka abatari bake ku bijyanye n'ibihano leta zunze ubumwe za amerika byakuye mu guca aho bashima ati ni byiza cyane kubona leta zunze ubumwe za amerika zihumbi gukura ibihano ku burundi byari byafashwe kuva muri bibiri na cumi na gatanu jamari fijanse euh, yakora muri komine mukaza ati kubona amabarabara ariko arasanurwa mu gisagara cya bujumbura ni ibyo gushima n'ibyo gukenguruka ko akenshi byatuma imiduga yononekara ugasanga umuntu aguma ajya muri garaje gukoresha icyuma cyiwe ariko Oh, naho biruko uko haracari hamwe hamwe hakiboneka ibyo binogo ati bakwiye naho nyine eh, kuharaba bakahasanura bagira igisagara kigaheza kigasa neza munywanyi ku murongo alo alo alo alo alo alo kuburengera ngo agatelefone k'umunywanyi ntigashoboye kuba kamukundira turemesha kandi bagumye batwakura batubwira ko batari ko barumva hadisanganiro mu bice bitandukanye by'igihugu tubamenyesha ko abahinga basanzwe bari ko bakurikirana icyo gikorwa ejo ushobora kugana neza umunyanyi ku murongo mwiriwe cyane tuganira nande na feredina mm, feredina muherereye munyakabiga mm. ni amahoro mm. ni amahoro cyane kuko nagomba gushyikiriza mm-hmm. cyane cyane ni nk'ibi bintu byo kubomora inzu yo biba byiza bagatangura gutanga aho kuri barabajya mutakura bariko baratandika ko ubu iyo babitanga hakiri kare abantu bakabomora batinze kuzaza izi mashini izi zitera ubwoba uyibonye mu rupangu iwawe wumva ugize ubwoba cyane mm, ariko feridinama ngo abari batanze ikiringo baravuga ati abantu bubatse hadakikije amategeko bibomorera ubwabo eh, mhm. barabivuze mugabo ikintu mhm. kimwe abantu benshi batamenye mm. ntibigeze babona imetero bazogeza ko babakirira imetero bazogeza ko kugira ngo babimenye ku bwa mbere mm, ariko hari ibyo bagiye baravuga bivanye n'amabarabara umuntu aherereye ko ribarabara rikuru cyangwa ibarabara rica hagati muri karitsiye hari imetero mm. zisabwa yego ibyo barabivuze mugabo harimo benshi batabitegereye hanyuma mm. ikindi nacyo mhm. ni ukuri hariho amabarabara amwe amwe hariho ibarabara riva kuri burase rirengana muri aziyatike mhm. hariho ikinogo cyari giteye ubwoba ariko umuntu haciye arabona yuko ariko aca mu ibarabara mm, barahagize barahasanuye barahasanuye nkagenda umushoferi ahubwo nabavugane ni kujya kanyoni babandanye mhm. rya kanyoni bazira bijya binogo hambutse yagifunguke mm. cyari barabara cyari bwahere cyane mhm. wabakoze vurema kubera ni leta mvye ni leta nkozi ikwerekana kuri kurakora vyiza urakoze cyane Ferdinand Munyakabiga ku ntererano yawe Ferdinand ati eh, kubure hari abatashoboye kumenya imetero basiga mu kubomora amazu yabo ariko byagiye biravugwa biciye ku maradiyo hariho hose bavuga bati imetero disabwa n'izi eh, ntitwibagire ko hariho n'abandi kumbura bashobora kuba barirengagije bakica amatwi n'icyo gihe naho leta imaze gufata ingingo hari igihe umunyegihugu abona kumenga ntibiriko biramworohera ariko umuntu ni byiza ko amategeko yo kwama yubahirizwa kandi kuri bose faridina kandi ati amabarabara ariko arasanurwa ntatanze akaruriro ku barabara eh, rica ngaho muri rijya muri aziyatike rivuye kuri buraridi hari ikinogo ati barabara ryarasanuwe risa neza ati ni ibyo gushima yamara ati n'akabarabara kamutakura barabara rica kuri mutakura ati barikoze ntigari bwagire kure ariko umugundano w'umusirikare w'imiduga yibonekeza mu gatondo ushaka ku mugoroba byoheze bikagabanuka urujya n'uruza rukoroha arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bose umugambo w'ukuri munyonyi ku murongo alo orara agatelefone yabo cyangwa uturinite turamuheranye tugeze ku isaha zibiri zirega ku minota mirongo itatu n'itandatu undi munyanya ku murongo alo mwiriwe tuganira nande mavuga nande uwayo avuka muri komine rya sora mugabo akaba yihagarariye mu gisagara cya butumbuye mm. eh. amahoro ganda uwayo gira icyo ushikirije ikintu nagomba kuvuga mm-hmm. agomba nkengurukira abo bantu n'ukuri bariko barakora ibyo bariko barakora amabanga mm. ni ukuri ntibagerageze kubera bagerageze bashyike no kumusaga akayakabara bakinjira mu gisagara cya bujumbura bagakore bagakore burema nta mpamvu dukora imfata kibanza mm, kajya gatoyi kajya kajya bari kubara mm. ka deviyasiyo yego kubera mhm. kajya maruye ndunje numvishije buvuga ngo amafaranga dufate ajya amafaranga amakori mm. meri yinjiza mhm. turiko turaraba twebwe amahera turayinjiza mugabo murabye kaya kabarabara muduha kaya kabarabara ni gatoya ikiremo n'ahari mfata kibanza mbagapfuma mm. bagashiramo amapapa mm. babe baragasanura mu kiringo bariko barakora hajya kuri kirya kiraro eh, bagakore kugira ngo twinjize amakori turyohewe nawe nyine baryohewe mm. mwebwe muvuga muti amakori turiha tubone icyo icyo abyara kugira ngo turyoherwe tubone yuko dushyitse ajya ku musaga twuruze musaga ati aha turaryohewe kubera mwagakoze aka kabarabara natwe tuba turyoherwa hajya ukuye imodoka imatana uje ugasanga umutima usimbira hajya na cyane cyane ko hakunze kubera amasanganya oya twe turatemba twe mm, ah, mm. turatemba rwose biriya imodoka binini yinyaguye urakoze cyane nduwayo eh, ikindi nagomba kuvuga mhm. nagomba kuvuga ajya mu mavuze y'uko abantu bavunitse bagorora amagufa n'imitsi mm. ni ibikorwa mhm. mbe ibitaro byabo ko mutabivuze bitumbereye ariko baravuze yuko ari ibikorwa byo kugura amagufa cyangwa abarwaye imiti eh, bizokorwa eh, ku buntu mu gihugu cyose ni mu gihugu cyose ni nko ku bitaro bikuru bikurumva ko ngaho onye uca ugenda ukabaza yego eh, vrema mugabo mubivuga muzobishitsa nimwibeshe mm ni jambo ni jambo ryashikirijwe ni jambo ryashikirijwe n'ikigera c'umukuru w'igihugu niwe bango yivuguruze kuva na kabiri uzoje kubaza ibitaro bikwegereye urabe erega barashobora kubivuga ntibijye mu ngire oya ntitwoce tubivuga ntiturabibona nitwemeze ibyo eh? tutabona udogenda ku bitekerezo rya mirongo ine na kabiri urabe murakoze cyane eh. mhm. isaha zibije ku minota mirongo itatu n'icyenda ni ikiganiro giricishikirije abana b'afurika ubundi munyonyi ku murongo alo mwiriwe ¿Aló? ¿Aló? tubandanye n'ikiganiro gira icyo ushikirijeho ndi munyanya ku rugaro mwiriwe muri sanganiro yego tuganira nande na berekimasi niyo ngabire berekimasi mbega berekiwe orara oh berekimasi yamaze kuva ku murongo isaha zirenga kuri mirongo ine ah, tubandanya twakira abanywanyi bari muri gitandukanye ikiganiro giricishikirije kandi isaganiro kuno munsi dushimira amaze kwakura n'interano bariko kubarashikiriza Fijansi yatwa ko yari muri komine mu Kikaza ni hano mu gisagara ca Bujumbura Jamari yatwa ko yari nyabitsinda Vitali yatwa kuye ari mutimbuzi kana Celeste yatwa ko yari ngamu kanyosha Fiston yatwa kuye ari mu Kayogoro na Yolande yatwa kuye ari ngaha mu ntara ya bujumbura david ari kumusaga ferdinand munyakabiga duwayo ari bujumbura na bikimasi yatwakira ingaha mu kanyosha tubanira dushimira kandi namwe bose mubandanya murondera umurongo kugira ngo muterere ku byumviro byanyu mugire icyo mushikirije ku makuru twabashikirije na cyane cyane yaciye kuri hadi isanganiro munywanyi ku murongo alo alo Emmanuel Mgisuru Emmanuel Mgisuru alo ikiganiro kiko kiraba Emmanuel yorara nabivuze mu ntango ko abahinga icyo kibazo bakizi bariko barabitunganya basanga niho yivuga icyana n'ibindi biradiyo by'ubwigana ariko ego Mm. nabitemerewe ko abahinga bari ko barabitunganya bari ko barabikurikirana ku muri gice kinini ah, bari badukurikira bari mu ntara y'urugi mu ntara cankuzo bagumye bagaruka kuri icyo kibazo cy'uko batari ko bumva hadisanganiro ariko tubabwira tubaremesha ko ari ejo hirya y'ijoro ikibazo giko kirakirwa bariko baragikurikirana abajejwe iby'ubuhinga n'ibyuma icyo bajejwe bari kubikogwa alo ni niyo ngabire bereka imanza zo muri rutana mm-hmm. none kuko iyo kuri sangano yuko akumaca mwayandi marero ah, ni kubera ni ibyuma ariko bari ko barabikurikirana abahinga nemeje kubivuga n'ubunyene ah, ko bari kuba ni ibivugwa mm-hmm. alo turondera icyoteza imbere urundi rwacu tubusana ibikorwa zibizenga ku minota mirongo ine n'itanu twakira undi munyari ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande Desire mukanyosha Mhm namahoro Eh namahoro litigahimbana Namahoro cyane urakomega Desire Ndashima rema gira icyo ushyikirije kuba keza kwanza kuri iyo myaka cumi n'icyenda ireze mukora imirimo ngakora isanganiro urakoze cyane ndashimye mu kibanza cyangwa abakozi bose eh, mutere muzi imbere nk'umuzinga niko abakurambere barikuze yego eee eh. mhm. abantu barirengagije mu mhm. bintu byo kubomora bihangane niko bimeze mm. eh, mugeragezemo urumva ari abantu bari ruguru batabumva mugerageze abadegiteri banyu n'amashefu de porogaramu barabize byuma ko byova mu bafu bikajya mu buryo urakoze cyane kumbure bari ko barabitunganya abajeri by'ubuhinga bari ko barabitunganya dedire Eh, nka mama araraba akantu yohinyanyura hama mugire ubutumwa bwiza rero mu rwanda urakoze cyane urakoze cyane ndagushimiye dedire ngaho mukanyosha namwe mubandanye mugiriye ibihe byiza ni saha zibyiga ku minota mirongo ine n'itandatu ni ikiganiro gira icyo ushikirije kuri radiyo isanganiro mushikiriza amakuru atandukanye yaciye kuri radiyo dudimukanyije ati ku myaka cumi n'icyenda hajya isanganira imaze iriko isamirana mu gihugu cy'u Burundi ashyikiriza amakuru n'ibiganiro natwe turamushimiye kaze kabitokibagire kazo kiungu cha chuki kezatemba yemwe bega gishakiganahe nagerageje kuririmba amahoro narira none ngira nsabe hari ubwo nibaza ko ndiko ndarota iyo mbonye ibiba umunsi oh. mwaka w'ubuki tukasiga ururi tugashika ingozi yemwe aho twaba twigiriye i rwanda utinya ibikoko bumaze twira warakomanga ugeze hose umuntu atakuzi akaguha indaro kakuzimana agasasu karyama waburusha agashusha amaze agakanda ubweye ugakomeza urugendo abantu turi inyamaswa turabandanya n'ikiganiro gira icicikirije ariko kumbiri mu kanya kubira amatangazo ahari turashobora kwakira nk'umunywanyi umwe canke babiri kugira ngo ce dusezera hagati aho dushimira mwebwe mwagumye mutwakura muri kino kiganiro ah, kandi n'interano zubaka mwashikirije Eh, kuri ko bigenda neza ibyo mushima kumbure n'akagohe mwavuniye ababijejwe na cyane cyane abenshi bagarutse ku bijyanye no gusanura amabarabara ah, mu gisagara cya bujumbura kumbure n'ahandi ariko arakogwa ariko ko bitugarukiraho gusa n'ahandi hakibonekeza amabarabara ameze nabi ko boyasanura kugira ngo kumbure abanyagihugu kuri za ntererano zabo bavuga Eh, kuri ya makuru batanga babone icyo ariko arazana yemwe bafogereye igihugu cyacu abwira abanyagihugu ngo bamere magabo bitegurire kurwanya umwansi bagiye ku kurugama bafatanye mu nda abahuta abatutsi abatwa baganwa baraca bose inzuzi zitagira ibiraro bagwana n'ingoni nambwe nigwe rumariza arateshwa aratarawunga rugokuru aragaruza oh, oh, oh, ingekavamanga washike mu kiganza ati imana yo mwishyuriraye mwe kiranga yambukwa amabanga amazuru adupima ibirenge dutera indwara y'amacakubiri uwo mwahora mukuzanya umukenge niwe yahindutse umukemba uwo mwahora musangiye umuhora niwe yaguhonya kwabawe bose isaha zitatu zirabura iminota umunani hano muri sitidiyo za disanganiro ndabutse ko igihe cy'isaha zitatu tuzuye neza adahora umwanya w'amakuru muri rw'ikirundi bagenzi bacu bariko baratunganya mu gisata c'amakuru muri uno rero reka nshimire abakuye bose mwa kino kiganiro mu mihinga itandukanye Fulgence yatwakuye ari muri komine Mukadana mu gisata ca Bujumbura Jamaria yatwakuye ari Nyabitsinda Vitali yatwakuye ari mu Kimbodi Celestin Fiston Frederico Yolande David Ferdinand Duwayo bigimase manani na dedire turabashimiye aho muri mwese aho muherereye muhandanye mbwira ijoro ryiza n'ibihe byiza tubashimira ku ntererano mwashikirije ikiganiro gira icyo ushikirije ah, ni ku munsi wa gatanu ntaho twatangura igihe cy'isaha zibiri reka muri uno mwanya ryo hirya gahimbare mwari buteramanye ndabasezere muhinga bw'ibyuma haracarere y'akadogo mu kanya muca kukurikira amatangazo adushikira ubunyene gira ico ushikirije gira ico ushikirije ivyo navyo ni ibiki ego gira ico ushikirije ku makuru yaciye kuri radiyo isanganiro mu kiganiro gira ico ushikirije radiyo isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange iciyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushi